pak laguntza horik uh, urtetakoak bezala uh, eh, agatuak izanen direla euneko lahatan oita amagaintzat uh, eh, befalta izanen da beti izatitxo bat baina ale gehiena uh, askilaster eman lezakete baita ere uh, izea mendi laguntzaren zat uh, hor euneko lahatan oia eman lezakete eta hori ere berri hona da udazken untan berian Eh, baizik eta uh, eh, saintzintze hori galdetua zuten entzat eh, biologikoan eta inguramen uh, ekintzen zat, galdetzen dien laguntzen zat, oik ere, euneko lagatragien entzat eta emanak izan ditazke, udazke beraz, ba, ekintza eta sailorek izan ditu bere ondorioak, eta horrek alere posten gaitu.